e cranoi accelas mio pezzon ce infanoi. En Asiae landoi, estas naudec quin procentoi de la iunae plencresculoi miopai. En Germanio estas quindec procentoi. Unu causu portio estas la intensa usado de compufonoi cae tabuletai computiloi dum la infanaggio. Mio pezzo estas en tio nur unu el multai negativai efficoi. Troa usado de compufonoi, tabuletai cae aliai computiloi, en frua infanaggio, conducas lau indicoi de ocul curacistoi al pli da mio pezzo. Studagioi montras che mio pezzo estas ie circa u quindec procentoi influata de la vivo stilo, diras ocul curacistino en Germanio. Pruvoi portio jam existas, precipe el Asiae landoi. Ancau nin nun trafas tiu ondo. Ce infanoi sub triarai, ofta fixa rigardado al proximae computilae ecranoi, conducas al crescado de la ocul globo, cae tiel al pli longa oculo, clarigas la ocul curatistino e la universitata clinico de Bonn. Post ciam gi estas crescinta tiel, gi ne plus rumpas, si aldonas. Ecte dectu iaroi, la stato de la oculo estas definita. Mio pezzo restos tiam por la tuta vivo, por la quar gis ses iaruloi, si tial recomendas maximume tridec minutoin antau computilo. Bas lerneiai infanoi, giste chiarai, sidu maximumedum unu horo antau ecrano. Estas precipe la proximezzo de compufono, cae de aliai computiloi, ciui accelas vid malfortezzon ce infanoi. Televidilo estas mal pli damagia, char gi estas en suffice granda distanzo, diras la curacistino sed se iam etai infanoi ofte sequas ludoin sur ecranoi, tiam suferas ne nur la oculo. Ce tabuleto cio estas du dimensia, si clarigas. Per tio poba suferi ne nur la evoluo de la tridimensia vido, cae imago capablo ce infanoi, exemple, la changio de vido inter proxime cae mal proxime. Tio accelas mal claran vidon cae ancau strabadon. Al tio aldonigas stressitai, lazai, cae secai oculoi. La parto de blua lumo en la ecranoi mal helpas crome la elciutadon de la dorm hormono melatonino. Antau la en litigio tial restu unu gistu horoi sen rigardado al computila ecrano por plen cresculoi, cetere validas la samo. Principe tio estas la samo kiel ce dolciagioi. Computiloi estas tre allogai por infanoi, oni devas limigi tion. Ju pli junai estas la infanoi, des mal pli ili usu la computilon. La grandezza de la ecrano en tio ne ludas rolon etai infanoi prefere ludu cun pricetoi, cae conceru la mondon interne cae extere. Tio estas pli bona en ciu caso, ancau por la oculoi. Dum la pasintai iaroi, la nombro de mio homoi en industriae landoi estas crescinta. Tiu cresco estas causata presipe de la frua ca intensa usado de computiloi. Char la infanoi pasigas mal pli da tempo exterre, tial mancas la vido alla malproximo. Mio pezzo signifas ne nur ofte la dum vivan portadon de ocul vitroi, au de contact lensoi, ancau la riscoi por affeccioi de la retino, au por duon blindezzo, estas pli grandai.